Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահը մասնակցել է 4-րդ եվրոպական հայկական համագումարի բացմանը եւ հանդես եկել ողջունի խոսքով։ Հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ Արցախի պաշտպանության բանակում։ Թաղասերում համայնքային կենտրոն է կառուցվում։ Քաշաթաղի շրջանի հակի համայնքում հիմնանորոգվել է դպրոցական շենքը։ Արցախում վերջին տարիներին ավելացել է հետազոտվող հուշարձանների քանակը։ Գերմանիայում լույս է տեսել Արցախցի գրող Աշոտ Բեգլարյանի գիրքը։ Անազատության մեջ մահացել է գործարար եւ բարեգործ Լևոն Հայրապետյանը։ Բրոնզկամարտի մինչև 18 տարեկաների Հայաստանի հավաքականը հանդես կգա Եվրոպայի առաջնությունում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 17-ին աշխատանքային այցով ժամանել է Բելգիայի թակավորություն։ Այսօր նախագահ Սահակյանը մասնակցել է 4-րդ եվրոպական հայկական համագումարի բացմանը եւ հանդես եկել ողջույնի խոսքով։ Բակո Սահակյանն արժևորել է նման միջոցառումները, նշելով, որ դրանք լավ հարթակ են, քննարկելու համազգային խնդիրները, նախանշելու դրանց լուսման ուղիներն ու հետագա աներիքները, մշակելու եւ իրականացնելու տարբեր ծրագրեր Սփյուռքի հայկական համայնքների, Մայր Հայաստանի եւ Արցախի շարունակական զարգացման ու զորացման ուղղությամբ։ Չափազանց կարևոր է, որպեսզի կայանա մտքերի կառուցողական փոխանակում, հնչեն տարբեր կարծիքներ եւ ընդունվեն փոխհամաձայնեցված որոշումներ, առաջին հերթին ղերնպատակ ունենալով միավորել մեր ժողովրդի տարբեր հատվածները համազգային ծրագրերի իրականացման շուրջ, ընդգծել է երկրի ղեկավարը։ Բակո Սահակյանը խորին երախտագիտություն է հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր մշտապես սատարում են Արցախին, ապրում նրա հոգսերով, անում հնարավորը տարբեր ատյաններում Արցախյան հիմնախնդիրը արդարացի ներկայացնելու եւ մեր ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, միջոցառման ընթացքում նախագահ Սահակյանն Արցախի հանրապետության ճանաչման գործընթացում ունեցած նշանակալի ավանդի համար երախտագիտություն մեդալ է հանձնել Հույդա Հայդատի Եվրոպայի հանձնախմբին։ Համագումարի ներկային Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Բրյուսել քաղաքում այցելել է ֆլամանդական խորհրդարան, հանդիպել падգամավորների հետ եւ ներկայ գտնվել Արցախի հետ բարեկամության խմբի ստեղծման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախագահ Սահակյանը շնորհակալություն է հայտնել բոլոր նրանց, ում ջանքերի շնորհիվ հնարավոր եղավ ձևավորել այս խումբը, նշելով, որ այն, որպես Ֆլանդրիայի ու Արցախի միջև անկեղծ բարեկամության խորհրդանիշ, հավաստում է երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու պատրաստակամությունն ու նվիրվածությունը համընդհանուր արժեքներին։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ ներկայիս Բելգիայի տարածքում Ֆլանդրիան հայկական սփյուռքի ամենահին օջախն է, որտեղ հայ համայնքը դարեր շարունակ յուրօրինակ կամուրջ է հանդիսանում արևմուտքի ու արևելքի, պատմական հայրենիքի եւ գեղեցիկ այս երկրի միջև, հավելելով, որ հարաբերությունների նման հարուստ պատմությունը բնական է պետք է իր դրական ազդեցությունն ունենա ներկա ժամանակահատվածի վրա։ Պաշտպանության բանակի 2017 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն Արցախի հանրապետության զինված ուժերի վարչության ու կենտրոնական ենթակայության զորամասերի ներգրավմամբ հոկտեմբերի 17-ին մեկնարկել են հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ։ Զորավարժության ընթացքում հաշվի են առնվելու ինչպես տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական ներկա իրադրությունից բխող հավանական զարգացումները, այնպես էլ մարտավարական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, զորավարժությունը նպատակ է հետապնդում բարձրացնել ուսուցանվող հրամկազմի գիտելիքներն ու գործնական կարողությունները, զորամասերի հրամանատարների եւ շտաբների պատրաստության ու փոխգործակցության մակարդակը, վերջինների սունակությունները, պաշտպանողական ու հարձակողական մարտերի վարման ժամանակ։ Արցախի անկախությանն այլ ընտրանք չկա Հետագա ճակատագիրն Արցախի քաղաքացիների որոշելու խնդիրն է։ Այս մասին այսօր Արցախի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդվարդ Շարմազանովը։ Ողջունելով գործընկերոջը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահը գոհունակություն է հայտնել երկու խորհրդարանների միջև արկա կառուցողական համագործակցության եւ արդյունավետ հանդիպումների վերաբերյալ։ Էդվարդ Շարմազանովը հավաստիացրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունները բոլոր խորհրդարանական վեհաժողովներում մշտապես պաշտպանում են Արցախի ժողովրդի արդար դատը եւ ներկայացնում Արցախահայության խնդիրները։ Շարմազանովի կարծիքով պետք է քայլեր ձեռնարկվեն արտերկրի падգամավորական պատվիրակությունների այցերն Արցախ ակտիվացնելու ուղղությամբ, որ เป զի բոլորը տեսնեն ժողովրդավար Արցախը։ Վահրամ Բալայանն իր հերթին ընդգծել է երկու խորհրդարաների միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների բարձր մակարդակը եւ հավելել, որ իրենք մշտապես զգում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աջակցությունը։ Բալայանը նշել է, որ Արցախի խորհրդարանականները բարբերաբար հանդիպում են Հայաստանի падգամավորների եւ կառավարության ներկայացուցիչների հետ, քննարկում տարբեր ոլորտներում համագործակցությանը եւ փորձի փոխանակման վերաբերող հարցեր։ Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության նոր համաձայնագրում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հատվածը եւս մեկ գործիք է Հայաստանի ձեռքում իր շահերը պաշտպանելու համար։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, նշելով, որ Եվրամիությունը սպիտակի վրա սևով հաստատում է, որ ճանաչում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը որպես հակամարտության կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող միակ հարթակ հայտնում են իրենց օժանդակությունը հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու տարբերակին։ Նա նշել է, որ եթե ադրբեջանական լոբբիի արդյունքում որևէ պետություն կամ միջազգային կառույց շեղվի այս մտեցումից, ապա Հայաստանը կարող է ամրագրված մտեցմամբ հարց բարձրացնել, թե ինչու է այս կամ այն պետությունը կամ կառույցը շեղվում դրանից։ Ղարաբաղի մասին առանձին գլուխ կա նշված, որտեղ նույն Եվրոմիությունը ինքը սպիտակի վրասևով ասում է, որ մենք ճանաչում ենք Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտը ինչպես գլխավոր դաշտը բանակցային, ամեն ինչով հայտնում են իրենց օժանդակումը, նշելով բոլոր ՄԱԿ-ի Հելսինկյան վերջնական ակտի եւ բոլոր այն շեշտադրումների որ կոնֆլիկտը պետք է լուծվի միայն եւ միայն խաղաղ միջոցներով, որ սկզբունքներն են այնտեղ ներգրաված որևէ այս իմաստով, բայց ինչ է սա մեզ տալիս, որ այլևս խոսք չի, այն նաեւ թուղթ է, որով դու ինքդ կարող ես գնաս եւ շատ ժամանակ նույն Եվրոմիության արչեվ խնդիր դնես, որ քո որևէ երկիր այլ վարկագիծ է ցուցաբերում։ Ըստ Ստեվան Պողոսյանի հայկական դիվանագիտությունն այս փաստաթղթով կկարողանա առաջ տանել այն հարցը, որ բանակցային գործընթացին վնասող ցանկացած երևույթ անընդունելի է, որ չի կարելի հռու մայրաքաղաքներում նստած հավասարության նշաններ տնել։ Մեր շահերը պաշտպանելու համար մեկ գործիք ավելացավ, ասել են նա։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ Հադրութի շրջանի Թաղասեր գյուղում կառուցվում է համայնքային կենտրոն։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Արցախի գրասենյակի ղեկավար Վալերի Ղազարյանի խոսքով երկհարկանի բազմաֆունկցիոնալ կառույցն իր մեջ ներառում է գյուղապետարան, հանդիսությունների դահլիճ, գրադարան, համակարգչային սենյակ եւ բուժկետ։ Համայնքային կենտրոնը կկահավորվի կապահովվի ջերուցման եւ օթափողության համակարգերով։ Թաղասերում համայնքային կենտրոնն անհրաժեշտ է, քանի որ գյուղում կձևավորվի համակարգված եւ արդյունավետ գործունեություն, ասել է Վալերի Ղազարյանը եւ հավելել, որ 2016 թվականի օգոստոսին մեկնարկած շինարարական աշխատանքներն արդեն ավարտման փուլում են եւ շենքը շահագործման կհանձնվի 2017-ի նոյեմբերին։ Կառավարության որոշմամբ այս տարվա մայիս-հունիս ամիսներին կարգտահարությունից ստուժացող օգտագործողներին աջակցություն է ցուցաբերվում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ընդհանուր առմամբ կարգնահարությունից դուժել է շուրջ 6000 հեկտար ցանքատարածություն։ Դրանք հիմնականում Մարտունու, Ասկերանի, Քաշաթաղի ու Հադրութի շրջանների հողերն էին։ Ամենաշատը դուժել են Ասկերանի եւ Մարտունու շրջանները։ Հողօգտագործողների կրած վնասը գնահատելու համար ստեղծվել էր հատուկ հանձնաժողով, կազմված շրջանների վարչակազմերի ներկայացուցիչներից ու գյուղատնտեսներից։ Գյուղնախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը մեծ զրույցում ասաց, որ աջակցությունը տրամադրվում է այն հողօգտագործողներին, որոնց ցանկատարածությունները վնասվել են 70-ից 100%-ով։ Աջակցության ձևն է աշնանացան սորենի սեր 1 հեկտարի դիմաց 230 կիլոգրամ։ Ընդհանուր առմամբ ցուցակում ընդգրկված է 1870 հեկտար տարածք, 4 շրջանից Ասկերանի հադրութի մարտունի եւ քաշաթաղի տրամադրելու է ավելի քան 430 տոննա սեր։ Ամբողջ պահանջարկն է տրամադրում թե որոշ մասն աշնանացյան սերմացուի։ Չէ, ամբողջ պահանջարկն ասենք 1 հեկտարի ցանցին նորմալ է, սերմը տրամադրվում է մեր տեղական արտադրության սերմնաբուծական սերվեցիոն նորաճումներ պահպանության կենտրոնի արտադրած սերմնա, ցանցին նորման բավարար է 230 կիլոգրամ ընդամիջի թիվ է, փաստորեն լրիվությամբ ապահովում ենք ցանցի համար անհրաժեշտ սերմը։ Տրամադրման գործընթացը արդեն սկսվել է եւ մինչեւ Այո, այս երկու շաբթի օրվանից արդեն սկսված է եւ կշարունակի մինչեւ վերջին օգտագործողը իրեն հասանելի սերմը ստանա։ Փաստորեն տուժած ցանկատարածությունների շուրջ 1/3-ի համար անվճար ծերմացու է տրամադրվում։ Նշենք նաև, որ այս աջակցությունը ցուցաբերվում է միայն հացահատիկային մշակաբույսերի դիմաց, իսկ ասենք վնասված սոյայի, յուղատու մշակաբույսերի, այգիների եւ այլ ցանկատարածությունների հողօգտագործողների համար դեռևս աջակցության ծրագիր չկա։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Քաշաթաղի շրջանի հակի համայնքում հիմնանորոգվել է դպրոցական շենքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Տնորեն Գյուրի Պողոսյանի ելույթում դպրոցյան անձնակազմի Գյուրի բնակության անունի շնորհակալություն հայտնեց բոլորից, ովքեր իրականացրեցին դպրոցի շենքի նանորոգումը։ Կարևորեց այն, որ այս ցանկալի իրողությունը կայացած շուրջի մեր հայրենակիցների եւ Արցախի իշխանությունների համագործակցությամբ։ Ուփենկյան բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուտակոյանը շնորհավորելով ներկաներին կողմնակցություն արնեց բոլոր նրանց, ովքեր աջակցեցին հիմնանորոգման աշխատանքներին։ Աշխատավի շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը նշեց, որ Թուփենկյան բարեգործական հիմնադրամը տարիների ընթացքում մեծ աջակցություն է ցուցաբերել շրջանին տարբեր բնակավարներում եւ այդ մեջ շնորհակալություն։ Կարևորեց նաեւ հայրենասերի դերը ում շնորհիվ շրջանում կառուցվել եւ հիմնանորոգվել են 5 դպրոց, իրականացվել այլ աշխատանքներ։ Մուտքի կարմիր շապավենը կտրեցին առաջին դասարանցի Գոր Մանգասարյանը եւ Ստեփան Սարգսյանի դուստրը Շուշին։ Ներկաները մուտք գործեցին դպրոց ծանոթացան կատարված շինարարական աշխատանքներին։ Սուփենկյանի կողմից դպրոցին հատկացեց երկու համակարգիչ։ Հրաժեշտ տվեցին քաղաքին հավատով, որ տարի տարի ավելանալու է աշակերտների թիվը։ Այդ է վկայում ավելի քան 30 նախադպրոցական աշակերտների արկայությունը գյուղում եւ ժամանակին կզգացվի նոր ավելի մեծ դպրոց ունենալու խնդիրը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ղարաբաղ կարպետ ընկերության կողմից արտադրված առաջին 10 էկոգորգերն անմիջապես սպառվել են։ Այս մասին ասել է ընկերության տնօրեն Սևակ Խաչատրյանը եւ հավելել, որ Էկոգորգերի առանձնահատկությունն այն է, որ նրանք քիմիական մշակման չեն ենթարկվում, զերծենգունային հավելումներից եւ հանգստացնող ազդեցություն են գործում։ Նրա խոսքով թելի ստացումից մինչև պատրաստի արտադրանք գործընթացը կատարվում է առանց ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման, որը ոլորտի համար կարևոր բաղադրիչ է։ Ընկերությունն ըստնորենի ունի 100 աշխատակից, ովքեր զբաղվում են ոչ միայն գորգագործությամբ, այլև կարպետների հուշագործերի գործմամբ։ Գերմանիայում գործող այլ որոշում հրատարակչությունը տպագրել է Արցախցի գրող, լրագրող, թարգմանիչ Աշոտ Բեկլարյանի «Կյանքից արավ ռուսալեզու» գիրքը, որում տեղ են գտել հեղինակի տարբեր տարիների գրված վիպակներն ու պատմածքները։ Գրքում հիմնականում պատմում է հայրենի երկրում տեղի ունեցած եւ շարունակվող պատերազմի մասին – Ստեղծագործությունների սյուժեներն իրական են, դրանց մեջ ներկայացվում են պատերազմի եւ հետպատերազմյան տարիների իրադարձությունները։ Իմ հերոսները պայքարում են ոչ միայն պատերազմի եւ այլ չար դրսևորումների դեմ, նրանք նույնիսկ մարտահրավեր են նետում ճակատագրին, ասել է Աշոտ Բեգլարյանը։ Գրքում տեղ են գտել հեղինակի նաեւ փիլիսոփայական պատմածքներ։ Արցախի հանրապետության պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում ներկայումս հաշվառված է շուրջ 4000 հուշարձան։ Պատմական գիտությունների տեխնացու Նժդե Հիերանյանը կարևորում է Արցախի տարածքում հուշարձանների մանրամասն եւ օբյեկտիվ հետազոտությունը։ Այդ նկատառումներից ելնելով վերջին տարիներին ավելացել է հետազոտվող հուշարձանների քանակը։ Պեղբող հուշարձաններն ընդգրկում են Արցախի գրեթե ամբողջ տարածքը եւ վերաբերում են տարբեր ժամանակաշրջանների։ Վերջին տարիներին մշակութային ժառանգության նկատմամբ աճել է նաև Արցախի բնակչության հետաքրքրությունը, որն այսօր ավելի շատ տեղեկություն ունի հայրենի հուշարձանների մասին, ասել է պատմագետը։ Հայաստան-Ռուսաստան դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյակի կապակցությամբ Ռուսաստանում նոյեմբերի 15-ից 23-ը կանցկացվեն Հայաստանի մշակութային օրեր։ Բազմաբովանդակ ցուցահանդեսներ, համերգային ծրագրեր եւ այլ միջոցառումներ կիրականացվեն Մոսկվայում եւ Ռուսաստանի այլ քաղաքներում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի մշակույթի նախարարության արտաքին կապերի վարչության պետ Լուսինե Քարամյանը։ Նա նշել է, որ մշակութային օրերի շրջանակում Ռուսաստանում հյուրախաղերով հանդես կգան Երևանի Ստանիսլավսկու անվան պետական ռուսական դրամատիկական թատրոնը, Հայաստանի Փարի պետական անսամբլը, Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնը, Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը։ Անազատության մեջ մահացել է գործարար եւ բարեգործ Լևոն Հայրապետյանը։ Այս տեղեկությունը հաստատել են Հայրապետյանի հարազատները։ Լևոն Հայրապետյանը մահացել է այսօր հոկտեմբերի 18-ին 68 տարեկան հասակում։ Գործարարը մեծ ավանդ է ունեցել Արցախի զարգացման եւ բարեկարգման գործում։ Նրա միջոցներով ծրագրեր են իրականացվել Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում, վերանորոգվել է Գանձասարի վանական համալիրը։ Կյանքի վերջին տարիները Հայրապետյանը դատական հետապնդումների մեջ անցկացրեց։ Գործարարը դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման ընդհանուր ռեժիմի գաղութում։ Լևոն Հայրապետյանի հողարկավորությունը կկայանա Մոսկվայում։ Նա ցանկություն է հայտնել հողարկավորվել ծնողների կողքին Մոսկվայի հայկական գերեզմանատանը։ Մեծ բարերար Լևոն Հայրապետյանի մահը մեծ կորուստ է համայն հայության համար։ Այս մասին նշել է Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը։ Խորին ցավով տեղեկացա հայազգի մեծ բարերար Լևոն Հայրապետյանի մահվան մասին։ Անխոս սա մեծ կորուստ է համայն հայության համար։ Անգնահատելի է Լևոն Հայրապետյանի նվիրումն ու ավանդը Արցախի զարգացման եւ պաշտպանության ապահովման գործում։ Նրա անունը վաղուցվանից ոսկե տառերով է գրվել հայոց պատմության մեջ եւ բոլորի սրտերում։ Համոզված եմ, որ հայ ժողովրդի մոտ երկար տարիներ վարկմնա նրա պայծառ հիշատակը, որի խոսուն վկաները կլինեն նրա կողմից կատարված բազում գործերը հայրենիքում, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Մարզասերների համար հոկտեմբերի 20-ից 29-ին Անտալիայում կընթանա բռնցքամարտի մինչև 18 տարեկաների Եվրոպայի առաջնությունը։ Հայաստանի հավաքականը ավակ մարզիչ Տերենիկ Ոսկանյանի գլխավորությամբ մրցաշարի նախապատրաստական շրջանակներում երկու ուսումնամարզական հավաքի անցկացրել։ Հայաստանցի բռնցքամարտիկները ելույթները կսկսեն հոկտեմբերի 21-ից